Psalm 150. Alleluia. Laudate Dominum in sanctis eius. Laudate eum in firmamento virtutis eius. Laudate eum in virtutibus eius. Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius. Laudate eum in sonu tubae Laudate eum in solterio et guitarra. Laudate eum in timpano et coro. Laudate eum in cordis et organo. Laudate eum in cymbalis benesonatibus. Laudate eum in cymbalis jubilationis. Omnis spiritus laudet Dominum. Alleluia.